Cioccolato contra tabac fumado Tabac fumado est seriosa problemo de publica sano in la tuta mondo. Malgrau multe cae intense campanioi por eviti tion damagian cutimon, gi ancora persistas en granda quanto. Facte ne temas pri simpla cutimo, se pri chemia dependo de la cerbo quiu aciras fortan ligigion al nicotino. Pro tio, cesigi fumadon esas same au ec pli malfacile ciel cesigi usadon de iuain alia drogaccio causanta chemian dependon. Medicinistoi recomendas aron da rimedoi por faciligi cesigon de tabac fumado gustumi bomboneen, eviti trinki cafon cae alcoholajoin, engluti medicamentoin, regule practici corp exerzoin, sequi psicoterapion. Tamen, la quanto da fiascoi estas granda. Estas vera sufero la ofta attaco de forta desiro de nove fumi. Nova esploro en Brasila Universitato montris che ciu taga gustumado de po quardec gramoi da amara cioccolado povas esti uno plia utila remedo. La sciencistoi basis sian studon sur la facto che tabac fumado influas la capablon percepti gustoin pere de la lango. Sekve, Ciam ili forlasas tion cutimon, la gustoi estas denove nove tre forte, cio causas troan mangiadon de dolciagioi cae aliei nutrajoi. Amara cioccolato en havas 70% da cacao cae ne causas tro se modere englutata. La esploro conigis decone da fumantoi en du gruppoi. En unu gruppo la partoprenantoi ricevis quardec gramon da amara cioccolado por potaga englutado, cae orientadon pri la clopodoi por eviti fumadon en momentoi de forta desiro. En la alia gruppo, ili ricevis nur la concernan orientadon. Ciu semaine, ciui i partoprenantoi respondis demandaron pri la ocasoi de forta desiro fumi. Oni constatis che in glutantoi de amara ciocolado suferis malpli fortain, ca malpli multain tiae fortain desiroin. Oni de longa tempos ciasce ciocolado influas la cognan capablon cae la humoron. Gi havas crome contra inflamaen cae contra stressaen efficoen, cae malpliigas anxion. Ca gi estas pli saniga, se gi ne estas mixita cum tro da sucero. Las cientistoi consideras che citiu studo ne estas definitiva pliai esploroi devas detaligi la aferon en la estontezo. Alia in factoroin oni devas inclusivi por alveni al firma concludo. Tiel funccias la scienzo. Sed la resultoi ecce provisorei indicas promes donan esperon relate al grava problemo. Crome gi proponas Bon gustans solvon